Ezabuli ya nshanju na ibiri Omkama nayarokora abantu be Waituruhanga oye omukama okuramuza amazima gawe Omurangira omwindure mugorogoki nkaiwe Abantu bawe abatuyaze ehaki Abajege bawe abakolere amazima Abantu bagire mirembe omumabanga no munshozi bamanye obugorogoki abanaku abaramulire abataina amani abarokore kandi ruita bantu amutere ahamutwe amerere oro ezoba likyashamura nokwezi kukyayaka omumizarwa yona ashushe enjura egwambali bashazire obunyasi abenke enjura eyorobyensi omubirobye abagorogoki babone emigisha abeo emirembe kuika orwo okwezi kulitaa engoma ye eyeme anyanja eturuke anyanje ndijo eyeme amwiga gwa efurati egobe omunsizona ababishabe bamfuka mire abamunoba balebe chuchu abakama ba talishishi nebizinga bamushororere omushoro abakama ba sheba na seba baije aliwene ni bagambe abakama bona bamufukamire amangagona gamukolere abanaku abamutakira abajuna omwetage nembura kyamba tabanagirana aganyibwa omujege no mukene abanaku abarokora abachungura omumani gababonesa enaku bakabaita obwamba bwabo bumuganya muno amerere bamuwe ezabu yasheba bamushabire obutosha basibe bamushabire migisha ensi eyeze emyaka emyaka eyere muno abushozi bwamabanga eyerenke yerale banoni ebigo abantu babijure nkoko bunyasi bwijura orweya ibaralyo mkama lirame eirangalie limerere nkeizoba abantu bamwebuge bamuwereo omugisha amangago nagamwete kirimugisha asingizibwe omukama ruwanga wa Isiraeli niwe mushayi akora ebyo kutangaza eibalalie eriktinwa lisingizibwe eirayiona ektinwa ke kimanyike omunsi zona amina amina enshara za daudi mutabani wa yese zawera